Book 2 42 ქალაქის დათვალიერება ქალაქის დათვალიერება ღია ბაზარი კვირაობით ღია ბაზარი კვირაობით ღია გამოფენა კვირაობით ღია გამოფენა კვირაობით ღია გამოფენა სამშაბათობით ღია გამოფენა სამშაბათობით ღია ზოოპარკი 4 შაბათობით ღია ზოოპარკი 4 შაბათობით ღია მუზეუმი 5 შაბათობით ღია მუზეუმი 5 შაბათობით ღია გალერეა პარასკეობით ღია გალერეა პარასკეობით ფოტოს გადაღება შეიძლება? ფოტოს გადაღება შეიძლება? შესვლისთვის უნდა გადავიხადო? შესვლისთვის უნდა გადავიხადო? რა ღირს შესვლა? რა ღირს შესვლა? არის ფასდაკლება ჯგუფებისთვის? არის ფასდაკლება ჯგუფისთვის? არის ფასდაკლება ბავშვებისთვის? არის ფასდაკლება ბავშვებისთვის? არის ფასდაკლება სტუდენტებისთვის? არის ფასდაკლება სტუდენტებისთვის? ეს რა შენობაა? ეს რა შენობაა? ეს შენობა რახნისაა? ეს შენობა რახნისაა? ეს შენობა ვინ ააშენა? ეს შენობა ვინ ააშენა? მე არქიტექტურა მაინტერესებს. მე არქიტექტურა მაინტერესებს? მე ხელოვნება მაინტერესებს. მე ხელოვნება მაინტერესებს. მე მხატვრობა მაინტერესებს. მე მხატვრობა მაინტერესებს.